kebuka wibatse ndabaramutse mwese muri ko muratwumviriza ikaze n'igwanye muri kino kiganiro kunywana kw'abarundi nyine guhagaze mu kumenya ukuri mu guhoza imitima y'abatuntuye igihe kibaye kirekire mu gihe ukuri kutarashobora kumenyekana kunywana biracagoye simbona ko ari vuba igikorwa severe iri kirakora gifise uruhara runiniya mu kunywanisha abarundi kunywana mu burundi birashoboka nta gihugu na kimwe gishobora kunanira kwiyunga ukunywana kw'abarundi bivuye ku bwicanyi bwabaye muri kahise ni icyifuzo cy'abanyagihugu bose nk'uko mwejeje kuvyiyumvira ariko uburyo bikorwa n'inzira vyofata nico bamwe n'abandi badahuriza ko akaba ari byo tugiye kurabira hamwe muri kino kiganiro kebuka wibaze abarundi barafise inyota yo kumenya ukuri ku bwicanyi ku igihugu muri kahise imwe mu nzira zo kumenya uko kuri ni igikorwa severe iri kwirakora cyo kuzura ibisigarira by'abahitanywe n'ubwicanyi bagatabwa mu binogo rusangi ukuri ariko kutaragera ku ntambwe yo kumenyekana hagati aho abarundi babandanya babana bongera bibuka babo bahitanywe n'ubwo bwicanyi mu ntumbero y'uko ibyabaye bitosubira kugira bihicirwe abarundi bose mbere bananywane mbega uko kunywana gukogwe gute ko kudahuri basubirizwa ko na bose muri kino kiganiro ndahijamba amwe mu mashyirahamwe y'abacitse ku icumu mu gwahe ku igihugu bamwe mu banyamigambwe amadini abagize umugwi severe ujijwe kumenya ukuri no kunywanisha n'umuhinga mu bijyanye n'ubutungane bunywanisha kino kiganiro mwagiteguriwe na marie claire kaze neza subire ndabaha isanganiro Ukunywana mu Barundi kurashoboka ariko mu gihe ukuri kutaramenyekana ngo bizogorana bivugwa na Florence Rutamucero harongoye ishiramwe ry'abacitse ku icumu mu kibimba ARG aho yerekana n'amakenga bafise kubijanye n'igikorwa cyo guzura ibisigarira by'abatawe mu binogo rusangi gikorwa n'umugwi Sever muri ico gikorwa cyo gusubiza hamwe nuko muri ico gihe bene kubikorerwa batateguwe ku bwoko bwose kandi murazi ko mu Burundi habaye ubwicanyi ku bwoko bwose murazi ko habaye kuri n'ubutungane buba hanyuma abantu bagashobora kunywa ariko ndaraba nk'iyo mashyirahamwe y'iwacu murazi ko byinshi bikorwa dukora ari ibintu bijyanye no kwibuka ibintu byo kuja hamwe umuhutu akamenya ko umututsi yapfuye umututsi akamenya ko umuhutu yapfuye akaba radurere dore akaba radurere dore mugabo uri kuraraba ukuntu biri ko biraba ubu ntanzi nk'akarore muri iyi minsi ibintu biri ko birashika muri aya mashyirahamwe y'abantu bacitse ku icumu murazi ko duherutse kugira ibikorwa byo kwibuka ukwezi kw'icumu icumi hariho habaye amabi menshi umubwira mwarabyumvise ku maradiyo ko hariho imigwi imwe yashoboye kwibuka babo n'iyindi itashoboye kwibuka babo mugabo batashoboye kuronka insiguro zigituma basiba kwibuka ababo muri icyo gihe tujya tubona ko mu gihe umuntu adashobora gusorura iciyumviro ciwe cyangwa aho yaburiye uwiwe bica bigora no kubona kuko kuri kuzoheva kumenyekana nico gituma umugwi severe twawusaba ko iyi mashirahamwe y'abacitse ku icumi bose abakorewe yakorewe ibyaha mu bihe bitandukanye yose yo dusabira tugagira uburenganzira bumwe niho na nyakuri kuzomenyekana n'ahandi ucumengo hariho bamwe bakeneye kumenyekana ukuri kwabo n'abandi ukuri kwabo kuziko none eh, muri ayaje muremera yuko kunywana hano mu Burundi bishoboka twe muri ayaje tubona kunywana bishoboka mugabo mu gihe ukuri kutarashobora kumenyekana hanyuma ngo bagirizwa ibyaha byagiye biraba mu gihugu bahano ibyo ukuri kunywana imana biracagoye simbona ko ari vuba turashima igikorwa kiriho kiraba mugabo amakenya yo turayafise bari kubanza gufasha abo bantu babuze bakabategura nimba ari umwana yahevye ishure bakamusubiza ku ishure kandi bakarondera n'abapisikologe bashobora kubafasha mu bintu by'ibigumbagumba byabo imbere yuko bazura abo babo ikindi amakenga dufiseko bariko barazura abantu abishwirindwe na kabiri turazi ko irindwi na kabiri hapfuye ubwoko bwose mugo uriko uraraba abarundi baramaze gushira mu mutwe ko irindwi na kabiri hoba hapfuye hapfuye abahutu gusa ukamengo hariho ubundi bwoko ubwoko bumwe ubundi bwoko ntiba bawuvuze ikindi amakenga eh, dufise ni uko mu gusevera yego kubera uburyo hari ibikoresho badashobora kuronka bavuze nko kumenya ati iki n'igisigarira cy'ubwoko kanaka amagume ah, yagiye aba mu Burundi ubwicanyi bwabaye intara wasanga bapfinwe na kabiri n'ice na gatatu niho wasanga bapfuye kumwe kwihorana muri icyo gihe rero batabajije abarundi bose ni ukuvuga ko ibyo binogo naho babibereka usanga ari ibyo bataberetse canke hakena n'ababesha uburyo bwo gupima ibyo bisigarira baramenya ati aba bapfuye umwaka uwo n'ubu aho niho dufitiye amakenga ukunywana ngo guca mu nzira yo kumenya ukuri ariko mu kurindira ngo amoko atandukanye boba babarayaga ku byabaye kugira ntibizosubire medam abahizi cegera c'umunyamabanga w'urunani rw'abacikacumu n'abakozwe ko n'ubwicanyi bwabaye mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo indwi na kabiri imbere n'inyuma yaho abivuga atangura yerekana ko ivyo kuzura ibisigarira vyari vyaratevye ariko ko babishima buzima twebwe tubona yuko ahubwo bari barative cyane ku buryo naho tuvuga ngo bahere ku byo arusha yashizeho biboneka yuko ihonyabwoko ryabaye atari ibintu byo kunyegeza ryabaye kera ubundi mu myaka igomba ibe mirongo itanu urumva yuko iyo myaka ari myinshi cyane turiko turasaza bitari bwamenyekane ubu rero n'ukuri bari baratevye ariko ntaco urumva ko byabaye turabishima nibibe rero babije habona bijya n'ibimenyetso bitabesha amakungu yose bibone bari barabinyegeje mbega ibi severi kurakora bijyanye no kuzura ibi ibisigarira by'abishwe mu bwicanyi igihugu cahitiyemwo hari aho vyo babihuriye n'ibijanye no kunywana kw'abarundi nego kuri kunywana kw'abarundi nyene guhagaze aho nyene guhagaze mu kumenya ukuri guhagaze mu guhoza imitima y'abatuntuye igihe kibaye kirekire guhagaze ko hovamwo muri bajya ababikoze bagatangura kusaba imbabazi twifuza ko n'abandi babandanya babikora gutyo twebwe imfuvyi abapfakazi n'abakozwe n'igihwanya bwoko biraturemesha bikaduha icizere yuko ubutungane buzokora bukamuteza gukora n'ivyo turavyizeye twarakoreye tugashumbushwa tugasubiza utwacu hanyuma abahanwa bagahanwa amategeko agakora murabona ko uko kunywa nako fata inzira iyahe ko intumbero iyahe mu runane tubona ko kunywana bica nyine muri iyi nzira yo kurekana ukuri hanyuma hakaba abo nyine baza bakemera icyo bakoze hama bagasaba ikigongwe ubutungane bugakora tugatunganirizwa hanyuma uguhana kukaba hanyuma tukanywana twese twumenye habaye ibi n'ibi n'ibi irindwi na kabiri habaye n'ibi n'ibi icyenda na gatatu habaye n'ibi n'ibi ubutungane bwakoze neza byose bazubiha izina ukuri nibaza ko benshi banyotewe ko kumenya ni naka yishe ni naka yiciwe ngo abantu badumwe k'urutoki ndibaza ko aho bitara barahashika mu kurindira abarundi babe baranywana gute babe barabana gute ah, abarundi b'ubwoko butandukanye imbere y'uko bashengeza tusaba y'uko ubutungane naho bwandanye bukora severi bandanye ikora ariko natwe baduhe guhura amoko atandukanye abakorewe ibibi bitandukanye tubiyage ko nkuko munabonye mu isanganiro mutanguye kuza murabidukorera dusaba ko n'andi maradiyo bikora uko nyene turabizi yuko ibyabaye byakozwe n'abantu ntibyakozwe n'umuryango ntibyakozwe n'ubwoko ababikoze barazwi n'abantu liste iboneka igaragara bigaragara ariko twebwe twifuza yuko tuyaga nabo byashikiye mu yindi mice y'ibyabaye Burundi hanyuma tugahuriza ku kintu kimwe coko ibyabaye tubona ko vyoba bimeze uko ubutungane bwo bukatwereka tuti ibi vyindura kabiri twite bwoko ibi na gatatu canke mirongo yo mu kiba vyahe twite kuno kunuku nivyo tushaka ikiyago cyiza kugira ngo abana bacu tubarage umurage mwiza wo kubana neza atamacakubiri atabwicanye ukumenya ukuri ku byabaye nico gikorwa cari kuza imbere naho ivyo kuzura ibisigarira vy'abatoye mu binogo rusange bikene bikenewe bisigurwa n'umushingamateka Leopold Hakizimana bw'umugambwe senele aranaterera yumviro leta kuco yokora mu bijanye n'ivyo kumenya uko kuri abarundi bakeneye Twegwe mugambwe senere kumbure n'abarundi bose igikorwa cha severe twe turabona yuko aringira ingirakamaro kugira abarundi bashobore gusubiza hamwe mugabo jewe aho ngeza uno munsi igikorwa cyukuzura ibisigarira nabona yuko atari cyo cyari guhegwa ko mu vyerekeye muri chronogramme ya severe turiko turagenda mu ntumbero y'ukunwana no kunwanisha abarundi hari izindi ntambwe zari kubanzwa gukora imbere yaho ndabaye nk'akarorero intambwe ya mbere yari gushobora gukorwa hari kubanza kumenya abo bantu muri ko murazura biyishwe mbe biyishwe niki la verite y'urupfu rw'abo bantu mukayitangaza mukavuga ati mu matohoza twagize hari abantu ibihumbi n'ibihumbi n'ibi bapfuye mu imyaka iyi n'iyi burya nkuno munsi urabye ingene umurundi atinya umuntu avuye atinya imva bakigendera mu vyo bita mu bagiriki kuzura abantu hanyuma mukashira ngaho o oh, sinzi ko mwari mwateguye imitima y'abo bantu ingene azovyakira nukuri na jewe sindi mu bantu bogenda ngo tugiye kuraba inzu yuko nshobora kubonamo amagufa y'umuvyeyi n'ababyeyi banjye ni ukuvuga yuko na ntarategurwa n'abo bantu bashobora kuba batateguye kwakira ibyo bintu mwategerezwa imbere yuko mubikora kuba mwara barateguye inzu iyo bita mize muzobashiramwo gikaba nk'ikintu nk'iruhukiro rya bose mugabo nitwumve ngo bugaraniye hajya ngo amagufa bugaraniye hajya mu gihangare urumva naho byose biguma bitromatiza imitima y'ababuzi hajya umuntu afise imitima hagaze ntupfe kubona abarundi eh, nubwo barira bararira abandi ntibarire biguma imitima ihagaze byumvikana yuko kwa gusubiza hamwe kutabaye ikindi nshobora kuvuga gishobora gufasha kw'ibintu vy'ukuzura ibisigarira nukuri bishyira mu ngubiri nko kuri leta ibi nibyo bita le crime de leta nama yari ahari icyo gihe yabikoze si umuntu ku gatwe kiwe yagiye yica abantu ijana ibihumbi amakamyo yapakira abantu ntiyabapakira ku gatwe ka muntu naho yoba ari kamyonete canke bene y'umuntu leta yaba yayirekiza isyo nyemwe ico gihe ati genda mu nyegeranirize bajya abantu ibi rero turiko turabizana bikaja hejuru kumbure bishobora guha ikiyigwa nka leta nzima iyahabaye n'iyubu kuko hariho kubandanya continuité de leta leta zubi zikabona duti zikigaya twese twigaya nka sosiyete nka leta ati vyakozwe ngibi yitwa bikoze biraduteye isoni bitubere n'ikiyigwa n'umuziro ko ibyo bintu bitazosubira hakaba n'ikibanza ari ya navuga national ibyo bintu bizozo birabamo hamwe ngira abazoba barongozi bazohora bagenda bagendera iyo nzu bavuga bati tuje kuvuga ati plus jamais ibintu vyakozwe na leta natwe abatura muri leta ntibizopfe bisubiriye mw'iki gihugu igikorwa kiriko kirakogwa cyo kuzura ibisigarira ngo gishobora gutera ingorane ahubwo ngo Sever yari kubanza gutegura imitima y'abarundi bose mbere yuko bagikora Leon Sengendakumana icegera c'uwurongoye umugambwe sawa nyafodebu agasaba uwo mugwi gukorana n'abanyamashengero mu kubafasha kwigisha abo bantu ibikorwa byose umugwi severe utegerezwa gukora bitegerezwa kuzisunga iyo ntumbero yo gusubiza hamwe abarundi no kubanwanisha wa hazokorwa igikogwa kitaja muri iyo ntumbero nta kamaro kizomarira jewe rero ndavye ingene uyo mugwi wagoranye kujaho nkaraba ingene wagiye uhindagurika nkaraba ingene intumbero wari ufise yagiye ihindagurika nkaraba ingorane yibonekeza ko zizobaho kandi ziriko ziraba zabaye ndemeza yuko iki gikorwa uko kiriko kirakogwa gishobora gutera ingorane Harabaye impari nyinshi kuri icyo gikorwa kinini kiri turavuga tuti tubanze buhoro buhoro buhoro buhoro dutohoze ukuri kuri kahise atari ukuri kw'abahutu atari ukuri ko batutsi atari ukuri ko abatwa cyangwa abandi sinzi ko kwicaye ko bamaze kugiheza kuko kitarahera kiya kindi kizotera ingorane kuko ivyo byose byari kuja mu bintu byo gutohoza kuri kumaze kuboneka twateza guca twicara tukavugana tuti none ukukuri tuzogukoresha gute kugira ngo dushike kuri iyo ntumbero yo kunwanisha abarundi tumaze kumenya ukuri kuri ngaho neza tukumvikana kuco uko kuri ingene kuzokoreshwa nico kuzomara turashobora kwicara rero muri ico gihe tugakoresha igikorwa cyo kuzura ibisigarira imitima yarateguwe mu gihugu hatekanye batekanye hari amahoro kandi abantu batekanye batariko baracana badacana barumvikanye ingene mu kuzura ibyo bisigarira bo bizura ku buryo bidashobora gusubira gukomeretsa gutoneka abantu bidashobora kubyura izindi njyane ico gikorwa giheje gukorwa kizoca kijahe rero icyo gikorwa bizovana uko gitunganijwe hakagira abagitegura bagomba kurondera bo bihora kizotera ingorane hagira abagikora mu mutwe hari ingene ati yarangiriye nabi baratugiriye nabi kizotera ingorane hamwe icyo gikorwa cokogwa hari abantu mu mutwe canke biyumvira bati byari byo byose turafise inguvu ndashaka gikora kuti turafise inguvu bakagihutisha kikagenda uko nyene kuko hari ikintu tutari burya tutari bwumvikane ko n'abantu batarumvikana kugira dushike habarundi banwana neza nkuko gutohoza kwa kuri uca mu butungane hama tukarona ingene dusubiza hamwe rero ubwo butungane singo ngo nuguhana ni kumenya kuko bitavuzwe n'umuntu umuntu azi ibyo by'amategeko ni mpaka habe gutoboza k'ubutungane mm. abantu bakanwana rero mm. mugabo ibyo ariko barakorera ko hariya muri komisiyo bavuga ati bo turondera ukuri tugiranire ikigongwe hama tuzoca tunwana byo rero ntiturabyumvikana ko ntibizoshoboka twebwe ntiturwanye umuntu ushaka turwanye icyo gikorwa kiriko kirakogwa ingene byokogwa niho dufise amakenga twebwe kuko uku kuzura aba bantu bitegerezwa kwinjira muri manda muri misiyo ya severe yo kunwanisha abarundi no kubasubiza hamwe biteza gukoranwa rero rero ubwitonzi nabo umuntu apfuye kubazura gusa akabashyira hajyaye mu gisare kinini numvise ngo baraturonde igisare kinini barunzemo nta nyigisho ivuyemo nagomba nshimire ababihebeye imana gutegura imitima y'abantu kubyakira burya nicyo gikorwa gikomeye mbere igihe baza kubaza abanyagihugu bati mubona muri uwo mugwi abantu bozemo ntibitera ingorane bari abantu burya bari bavuze bati abantu bari muri leta n'abantu bari mu migambwe bigize inyuma bati bajya abantu nibo byagirizwa ibyabaye ariko ugasanga nibo bari ni ikibazo rero mwegeraye amashengero baza barabafasha kwigisha abantu kubwo buhinga mu bahara muba mutabufise yayayaya muntu utumviriye isanganiro urahombye urasizwe n'amajambere n'ukuri ikiganiro muri ko mukurikira ni kebuka wibaze kuri radio isanganiro twabayagiye ibijanye nuko bamwe nabandi babona ivyo kunywana kw'abarundi ukuntu vyokogwa bivuye ku magumi igihugu caciyemwe muri kahise amadini nayo nyene arashigikiye ivyo kunywana nkuko ari vyo basanzwe bigisha Patrick Christian Zinahora ku bwa Ecclesia Katolika ashikiriza ko muri vyose ari ukubanza gutegura imitima y'abarundi ukuzura ibisigarira birashobora kudushikana kukunwanisha kunwanisha n'ibindi ariko bikavana novuga nti n'ingene twavy'iteguriye cyane cyane bikavana n'ingene twabanje gutegura imitima y'abarundi abarundi biciwe ababo n'abarundi babikotse ico gikorwa twebwe dusanzwe tugikora ubutumwa dufise no kumenyesha inkuru nziza inkuru nziza naho nta handi shingiye atari kuri yezu kristu yezu kristu nawe akaba ari rukundo urukundo nago rurangukira ku buryo bwuzuye mu kigongwe mu kurekuriranira twebwe rero twavuga yuko nta kindi twigisha abakristu atari uwo mutima w'urukundo rwiyibagira gushika naho turekurira abatugiriye nabi kandi novuga ntitukarondera gusubiza hamwe nabo nico gituma rero kugira ngo uko kuzura ibisigarira byari kuba byiza iyo mitima ibanje gutegurwa mu mashengero dusanzwe tubikora gukora mugabo n'uwo mugwi navuga nti n'abajejwe inzego z'igihugu nabo nyene byari kuba byiza babanje kwinjira muri iyo ntumbero kugira dutegure imitima y'abarundi ubwa mbere tubanza kwibaza ati mbega twebwe turondera kumenya ukuri ku byabaye mu Burundi kugira ngo dushike kuki umugwi severe nk'uko batubwira icyo ujeje biraboneka kurondera kumenya ukuri kugira ngo dushike kukurekuriranira kukunwanisha abarundi iyo abantu rero bamaze gutegura imitima tukabafasha bakumva yuko inzira yo gushobora kunwana n'ababagiriye nabi ari ukubarekurira ari ukubagirira ikigongwe abantu baba bamaze kuyitegurira kwakira kumenya ukuri ku byabaye mugabo umuntu navuga ntutaramutegura yitegurire kwakira kumenya uko kuri kurashobora kumuboha kugatuma atuntura ku mutima aho kumubohora abarundi bo bumve yuko ikizoduha amahoro kandi kizotuma tunwana ari kurekurira abatugiriye nabi nanone yeza atubwira ati kunda bansi banyu musabire ababahama none re twibaza yuko naho hantu batohibagira ukumenya ukuri ngo ni intambuka ifasha gukira ibikomere naho bibabaza babibonye kuko wageze ubuvyirengagiza bishobora kumugira ingaruka mbi pastor Hashar niyo nizigiye umurongozi wimwe mu masengero y'abaprotestanti akavuga ko cari igikorwa gikorwa gikenewe mu rugendo rwo gukira ibikomere byo mu mutima iki kirimwo iyi ni intambuko ikenewe n'ahatari yo yonyene mugabo ntivyama bifasha igihe cose bivana n'ingene bikozwe bikavana n'ibihe abantu barimwo muri ico gihe bikozwe naho gikenewe wumvirije aba canke abafise uruhara rwa hafi urumva yuko hari akantu gahaze mugabo reka ngaruke iwacu mu rusengero twebwe turemera yuko iki kintu gikenewe kandi abahawe inyigisho canke abahawe indero kristo na ho mu gihugu abandi byo bagora kwakira twebwe tugerageza kubafasha ku buryo bashobora kuvyakira kandi bikabafasha gukira igihe amategeko yatangura gutegurwa yo gushiraho uyu mugwi severe twebwe ku ruhande rwacu twaciye dutegura ukwezi kose twigisha abo turongoye ibijanye no kunywana n'abantu bagukoreye ikibi kandi icyo gihe twarahaye abantu akaryo baravuga ivyabashikiye mu rusengero twararonse abaje baravuga ko hari ababatuririye amazu hari ababasahuye ibintu vya byabo karaba akaryo ko gushira habona ibyabababaje mugabe icyo tutari twemerewe gukora kwari ukuzura bapfuye ariko murumva ko kuri twebwe ni iyindi ntambuko yoza ibafasha gukira ibikomere naho bibanza kubabaza uwubibonye uwabuze birakenewe guca muri uwo mubabaro bigira ikimazi kuwucamwo kurusha kuwirengagiza kuko uwirengagije uruhira kukugira kw'ingaruka mbi mugabo ndangize mvuga nti si bose bari barabona ko bifasha kubera imvo zitandukanye mugabo twisunze ijambo ry'Imana umukirisu ntakwiye kurindira yuko abandi bose bavyumva co kimwe nawe kugira ngo ashobore kuvyakira kuko aha duca tubifata nka kimwe mu biranga ubuzima rukristo umuntu ategerezwa kwitwararika naho mu gihugu hoba hakiriho ibigoranye ica mbere no gutera intege umugwi severe ibintu vyose biriko birafasha izi mpanuro bahawe zo gukorera habona igihe cose bikenewe bashobora kubishira habona babibandanye kugira ngo abantu benshi bashoboka babimenye ica kabiri no kwakira intererano iyo bikenewe barondere abo bibaza ko bobaha intererano ntibarindire ko babaza mugabo kandi n'abazifise nabo nyene bagende bazitange kandi aho naje ndiko ndivugamwo ico naco nyene cobafasha kugorora ibikeneye kugororwa ica gatatu severe yokorera ku hererano ironse kuko iyo abantu baguma bavuga bigaherera iyo baca bacika intege bazikorere ko ibihinduka bihinduke iyo bidashobora guhinduka naho babisigure ngo hamwe hoja mwishaka ikibazo co kunywana kw'abarundi kirashobora kurangira n'ingoga ariko bikanakogwa atabujyajya bugiyemwo Hassan ntakirutimana umuvugabutumwa mu idini rya Islam akamenyesha ko bisanzwe bisanzwe biri no mu nyigisho z'idini uruhara rw'idini rya isilamu ni inyigisho wanashaka zisanzwe ziri mu bw'isilamu nyene kubera ko twebwe uhoraho imana rugira byose asanzwe yaravuze mu gitabo cyera ati nivyashika hakabaho imigwi ibiri y'abantu badahuje kumbure bariko baratata bapfa iki na kiriya ati muranyaragase cyane gose gushobora kubanywanisha no kubahuza kugira ngo basubire ku murongo umwe imana rugira byose iravuga iti muranywanishe hagati y'abatase kandi mu ngo mu bugororotsi no mu butungane nyabwo urumva ko rero ubwisilamu burashimangira neza yuko igihe cyose habayeho ibibazo bitandukanye abantu n'abandi bategezwa kunywana mugabo kandi ubwisilamu buragaruka kuvuga yuko uko abantu bonywana ntibanywane cyangwa ntibanywanishwe mu buryarya kuko hari aho bishyuka ugasanga kumbure abantu banywanishijwe mu nzira kumbure zidafashe zidashimitswe ko neza ni ngombwa habeho intunganyo nziza y'abantu kunywana uravye n'inyigisho kumbure abayisilamu ku bwabo bahabwa ni inyigisho zigaruka cyane gose ku ruhara rwo kunywana no kuba ikintu kimwe aha mu gihugu cyacu cy'u Burundi murazi ko abayisilamu turiho kandi ibi bibazo twese byaraduciye ko nk'abarundi twarabibonye nico gituma rero misi yose abayisilamu canke ubwisilamu bwama kandi bugerageza gukoranya abayisilamu mu nyigisho zitangwa buri munsi mu kubagarukana ku kintu cyitwa al-ittihad ni kuvuga ngo kugira ubumwe no kuvuga ngo al-wahda kuvuga ngo kuvukana wari mu ahatu wanashaka kuba inshuti rero ibi ubwisilamu burabigaruka ko cyane gose na cyane cyane yuko urabye no muri kahise mu gihe cy'intumwa y'Imana Muhammadi wenye n'ubwiwe akiri ko arigisha hariya mu kinjana cindwi e, ibibazo nk'ibi byo gutata abantu n'abandi murazi ko byaramyeho kuva kera na narindi mu kirangamisi cy'isi rero n'uyu Muhammadi yarasanze ibibazo nk'ibi mu bantu yarajejwe kuyobora bari hagufi yiwe byari bihari e, hariho nk'amoko abiri y'abitwa Ausi abandi bitwa Hazraj hajya mu gisagara cya Madina na muri Arabi Saudite bari abantu bazirana urunuka umuntu yize kahise ka bano bantu arashobora gucabona neza mbere yuko ikibazo ca bano bantu gisa cane gose niki kibazo abarundi bagiye baragira kuva hiyo bahereye mugabo uravye Muhammad sallallahu alaihi wasallam yarashoboye guhagarara neza ku itegeko ry'uhoraho aranywanisha bano bantu mu kandi mu bugororotsi kandi ikibazo cari hagati yabo cararangiye kandi kimaze kurangira ica iba impore bisobanura rero neza yuko twebwe mu bwisilamu twamana umwizero yuko ikibazo nk'iki iyo cyadutse hama hariho kandi n'umuti umuti nawo no kunywana kandi hamwe bene gushaka kunywana bishaka n'ababibafashamwo kumbure n'umugwi uba warajejwe ico gikorwa hamwe vyose vyojamwo ishaka iki kibazo cyo kunywana kirashobora kurangira kandi mu mwanya muto nkuko tubona cyagiye kirarangira kuri ba babandi bagize ishaka muri kahise ukurondera ukuri biriko bikorwa n'umugwi Sever bigereranywa n'ububabare bw'igisebe canke igihute nkuko Aloise batungwa nayo umwe mu bakomiseri bagize uyo mugwi mugwi abitanga kwa karorero yongera asigura ko binafise n'akamaro kanini mu bijanye no kunywanisha abarundi igikorwa severe iri kirakora gifise uruhara runiniya mu kunywanisha abarundi mu mugwi severe dukunze kubifata nk'umuntu ariko yutura ikiguma cyangwa nk'umuntu ariko aramena igihute iyo umuntu afise igihute ntiyigera yemerera umuntu n'umwe ko akora kuri icyo gihute ugiye kumena icyo gihute uwo muntu kubera ububabare bwinshi afise umuntu muntu arakoma induru ndetse rimwe na rimwe agatuka uwo umuntu ariko aramumena igihute cyo kimwe n'umuntu afise igisebe cyamubabaje iyo umuntu ariko aracutura arakoma induru kubera ububabare bwinshi bikanashika agatuka amajyamba atabaho uriko aramutura ico gisebe rero twe dufata ko ukuri turiko turarondera kubabaza nk’icyo gisebe cyangwa nk’icyo gihute umuntu aba ariko arutura ariko uko kuri kumaze kujya habona abantu bamwe bamwe baratubwira ko baruhutse ndetse hari n'abavuga bati ko jyewe nari narindiriye kuvuga ibintu imyaka niyi igahera ko munyemereye nkabivuga uno munsi naho amafaranga capfa noba mfuye nduhutse murumva ko ukuri kuzoza kunywanisha abarundi kubera kugiye habona naho kubabaza kuzonywanisha abarundi kuko nitwatanga raporo izokwerekana ko abishe ari nakana nakana naka na hatisha abatutsi canke hatisha abahutu bizotuma icyaha cagira umuntu kitagira ubwoko iyo rero icaha cagiriye umuntu kitagiriye ubwoko abantu ntibajya kwihora ubwoko nawe wogenda kwihora yogenda kwihora umuntu ntiyogenda kwihora ubwoko atihora ubwoko ntakihora umuntu ubucamanza buzomufata guca umuco w'ibanza twebwe tugitangura ico gikorwa twari dufise amatenga akomeye n'ubwoba shaka ko ibinogo tuzaba twugurura ibisigaye tuzokurayo hariho abantu bazohava baza kubyitirira bavuga bati ibi n'ibisigarira vy'abacu niba ari abatutsi bavuga ati ni ibyacu niba ari abahutu bavuga ati ni ibyacu twebwe bitugora ukuntu tubatandukanye tuzoheza yo turiko turimba tujye tumenya tuti ko abantu batubaye ko ibisigaye turiko turakura ari iby'abahutu reka rero tubandanirize ko tumenye izindi nkuru kubera ico cyamaze kuva mu kayira buhira ko batoreye ko ari iby'abatutsi reka tubandanye nagomba ndabaremeshe nk'umugwi wa seveye no munsi ibisigaye tumaze gutora nta munsi n'umwe turigera tuvuga ko ari iby'ubwoko bw'abatutsi cyangwa ari iby'ubwoko bw'abahutu mugabo ibyo bizoshika tumaze kugera aho tugeze mu bijyanye no kurondera ukuri kuko uno munsi turacariko turazura ibisigarira hari izindi ntambwe nyinshi zo kurondera ukuri zizodutuma tumenya tuti ibi bisigarira ni iby'abahutu ibi bisigarira ni ibyo mu mwaka uyu n'uyu ibi bisigarira byashize byashyizwe ngaha n'aba ibisigarira ni ibya ba naka ibisigarira byashyizwe ngaha kubera izimbo ukwemeza ko twese turi abarundi ukwemera ko twaciye mu bintu bikomeye ni zimwe mu ntambwe zerekana ko kunywana kw'abarundi gushoboka professeur Jean Bosco Harerimana umwigisha wo muri kaminuza akaba n'umuhinga mu by'ubutungane bunywanisha avyerekana agasaba ko akahise kwahurizwa ko na bose ngo ivyo vyoheza bigafasha no kunywana mu Burundi birashoboka nta gihugu na kimwe bishobora kunanira kwiyunga kwiyunga Burundi hoho je mbona umenga ataranatanguye kwiyunga bisaba yuko abari imbere baje imbere bakumva yuko ukuri ubutungane gushumbushwa no gusuramwo inzego ari ikintu nyamukuru coza imbere y'ibindi nayo ahandi bitagenze uko tuzohava tuvoma dusesa Icya kabiri ni uko umuntu wese ahari cyane cyane ibinyamakuru amashyirahamwe yo muri sosiyete sivile amashengero n'abandi bose bafise icuboko kubikora bo bijyamo ndahazi hariho n'amashyirahamwe yandi ariko arabikora ngaha abikora kugira batangure babimenyereze abenegihugu bumve yuko kuvuga ibyabaye kwemera ibyabaye ari ukwivura iyo ari wowe wagize nabi no kuvura uwagiye nabi hanyuma ko ari ukwifuza kuraga igihugu cyiza abana bariko baravuka n'abatubona bazoza inyuma ndiko ndavuga yuko mu burundi byoroshye kubera ubwa mbere bwobwo twese turemera ko turabarundi iyo ni intambwe ya mbere ikomeye kandi turemeza yuko twashyire mu bintu bibi iyo ni intambwe ya kabiri ikomeye hariho ibihugu byanse yuko bumvikana ndatanga akarorero aha i buraya mu bihugu bya za bosniya herzegovine bya croasi hariho ubwoko abaserve abakroate byanse ko bumvikana kandi babana bakavuga bati iyo kukuntu twandika kahise shaka mureke kahise ntituzopfa tukumvikanye ko abana bacu mu ishuri hageze kwiga kahise bazaja mu ishuri ryabo abandi baje mu ishuri ryabo ariko nta ntambara bariba baravuga ati reka tubigire uku tubane gutya mugabo ntitwumvikanye kuri kahise twe mu Burundi turemera yuko turabarundi twese kandi dusangiye gupfa no gukira kandi yuko kahise katutakazi jewe tubarimo muri kaminuza ubu turiko turonka abanyeshuri bavutse muri za mirongo icenda inyuma ya mirongo icenda kure umubwiye uti ndadaye nta na kimwe azi umubwiye ngo ijana na gatatu nta na kimwe azi kandi kahise ntitukigisha tukigisha kahise ko gushika kuri independance ibisigaye twe nta n'umwe abizi n'ababizi babizi ukwabo babibwirana ukwabo twebwe rero twogera kuri iyo ntambwe ko twumvikana kuri kahise naho bigoye ibyo byo bikadufasha bigafasha urwaruka kumenya iyo twavuye ibyatubaye ko atakurya umunwa n'ingene dukwiye kubyifatamo ni no kuri iyo mpanuro y'umuhinga ncendangiriza ku’ ikiganiro kebuka wibaze cuno munsi ndashimiye mwese mwafasha akanya ko kugikurikira